nakaniting naglalakbay, mga pangarap ay sakay, ganito sa buhay Honda. Pangtabaho o pasyala, imig man o hanap buhay, masaya ang buhay Honda. Tiwala kang mararating, sa masamang aputin. Tiwala kang mararating, sa masamang aputin. Sabay na sa buhay Honda.